А день народження то день любові. Це що, з вашого нового вірша? Та ні, просто так. Новий рік життя. Чотири птиці летіли над обличчям у мене. Я порахував і запам'ятав їх, поклав на денця очей бо птиці повільно пливли у чистому ранковому небі, наче крилаті крапки чи малі хмарки, гнані нечутним вітром. Вони хиталися наді мною, мов персонажі мальованого кіно, покладені на велетенський екран, і тоді мені захотілося побачити віру. Вона теж дивилася на птахів, горілиць, наче не було мене поруч, наче не єднало нас нічогісінько, а лише птахи ті, чотири птиці, що віддалялися, ліниво змахуючи крильми. Наші голови лежали поряд, просто на голій дошці. Подушка сповзла на білі кахлі балконної підлоги впала долі ковдра, і ми лежали під небом білі-білі, і ніхто, крім чотирьох птиць, не міг бачити нас. У кімнаті в мене задеренчав телефон. То був гук, що долітав невідомо звідки. Я ще нічого не чув, напоєний нашою подвоєною, щасливою самотністю і дотикав плечем віру, як нововідкриту частинку себе самого. Потім відчув на плечі вологі губи її і солодко витягнув руку, ворухнувся, зганяючи з себе дрімотне, незрівнянне почуття легкості, побачив над собою стелю, а збоку шиферну стінку що піднімалася на метр з чимось над кахлями балконної підлоги, ховаючи нас від цілого світу, зберігаючи усамітненість нашу, яка набула раптом зовсім нового сенсу. Між шиферним бар'єром та стелею синіло небо. Я постаршав на рік тарілки та пляшки з учорашнього дня народження лежали купою на кухні. Там стояли чарки, багато чарок, чайні склянки і дві кавові чашки. То ми з вірою пили каву. Гості мої, дай вам доле таких вірних друзів, але борони від таких недисциплінованих, ходять на іменини коли їм забажається, і в довільних компаніях. Я нікого не запрошую, але такі дрібнички не стримують візитерів. І коли вже переходить за північ, ми відчиняємо вікна, щоб вийшов блакитний дим, і натомість увійшла тиша. Приятелі якийсь час слухають тишу, а тоді розходяться. Я люблю їх і шаную тільки не всіх зразу, лиш не п'яних, хоча й п'яні вони бувають милі. Може, через те згадую про звичаї свого дому, що Віра теж прийшла незапрошувана. Незапрошувана, але очікувана, з букетом травневого бузку в ясно блакитній сукні і лице в неї було аж надто наче блакитнувате. Притемнене вечором, освітлене квітами, урочисте й прекрасне. Хлопці аж застрибали. Василь почав співати для неї, і я знав, що тепер по всьому будинку вмикають радіо, почувши нову Василеву пісню. Тільки ж ніхто не знатиме, що пісня та ніде іще не записувалась і не виконувалась. Білик співав для віри. Втім, її не проймали веселеві оперні чари.